flasim sonte ka të bëjë me atë që kena fillu më herët me fol për punën e zuhdit mos lakmisë në këtë dunja dijeni se Allahu subhanahu wa taala i shikon zemrat tona në zemrat tona Allahu më së shumti çka shikon është sa e dojna këtë dunjana Sa e dojna, sa i dojna bukuritë e kësaj dunjaje. Sa i dojna të mirat e kësaj dunjaje. Sa i dojna paret në këtë dunjana. Sa i dojna të hollat në këtë dunja. Sa i dojna shpijat tona. Sa i dojna komplimentet, lavdëratat që na japin njerëzit neve. Dhe sa e dojna kritikën. Na kritiku dikush prej njerëzve. Sa dëshirojmë na me u ba sikur filani. Sa i dëshirojmë na veturat e bukura në këtë dunja. Sa na mbesin sytë, dhe sa bëjna muhabet na për ato. Sa kohë kalojna gjatë ditës na tu bo muhabet për dunja. Filani e kish filan kerrin, filani e kish filan veturën, filani e kish ndrru, filani e kish gumat qështu, filani e kish telefonin, edhe këta dhe ata dhe kështu me radhë prej seneve t'dunjas, sa bëjna këto sende. Allahu xhelle ue ala e shikon zemrën. Dhe se Allahu subhanahu wa taala i ka dallue të dërgumt e vet me këta. Nëse i marrin të dërgumt e Allahut prej Ademit sallallahu alaihi wasallam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ato i bashkon kjo gjallë se ato nuk e kanë dashtë këtë dunja. Ata nuk kanë lakmu në këtë dunja Kanë pas ilmul jekin E kanë pas bindjen A bindja sikur me i pasë ene t'karshi Sikur që na që shifmi tash edhe dimë se jemi në ders edhe në xhami edhe kështu me radhë, e dimë çfarë dite jena, ata kanë qenë të bindur për sendet e ahiretit. Prandaj njeri kur e din se nesër do të ketë filan filan filan ngjarjen, ai nuk i atij nuk i interesojnë këto sende. Dhe anë tjetër kur njeri nuk ka bindje fort për ahiret, edhe për natën e vorit edhe për melaqet do, që do të vinë do të pysin ty edhe për ato të holla që i ki dhe të mirat dhe bukën që e ha që Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam i ka thonë Omer ibn Khattabit dhe Ebu Bekrit radiallahu anhuma i ka thonë pashë Allahun Allahu do të na pyt për, do të na pyt neve për, këtë, për këto të mira Allahu do të na pyt për këto të mira. Le tus'alunne anin-naim. Do t'ju pyt juve Allahu për të mirat. Ata e kanë pas këtë bindje, prandaj edhe janë largue prej sendeve të dunjas. Kështu që e kemi Sulejmanin alayhis salatu was salam, birin e Daudit, i cili ka qenë prej njerëzve me pasuri më të madhe në dunja. sa që nuk ka pas në botë njeri ma të pasur se Sulejmani alayhi salatu wasalam. S'ka, s'ekziston njeri ma të pasur se Sulejmani sallallahu alaihi wasallam në kohën e të cilit o vëllezër edhe kjo teknologji sot çka ka mbrri s'i vjen as në gjysë teknologjisë e cila ka qenë në kohën e Sulejmanit alayhi salatu wasalam. Cila teknologji është sot që shtëpinë e bardhë me jau pru muslimanëve te kombt? S'mundet. E Shtëpinë e Bardhë t'asaj kohe, Pallatin e Belkisës, Allahu xhelle uala ja ka mundësu një njeriu të dijshëm që ka pas një shkencëtar. Sulejmani alejhi salatu wassalam ja ka sjell mrena çastit për një herë prej Jemenit mbi 2500 kilometra pa e prish hiç në Jerusalem. Në Kuds ka ardhur Belkisa së bashku me fronin e vet, me arshin e vet, së bashku me pallatin e vet. Por se Sulejmani alayhi salatu wasalam nuk ka lakmu asnjëherë te kjo. Andaj vëllezër, edhe për të udhëheq dhe për të kanë lider dhe për të kanë njeri i cili meriton udhëzimin e Allahu xhelle uala do me qenë njeri i tillë. Dunjan e ka pas në dorë. Shumë prej teknologjisë që nuk ekziston sot, prej sundimit e ka pas Sulejmani alayhi salatu wasalam e ka vërejt mirë hedijen kur ja ka çue Belkisa ka thonë me këtë hedije mos t'na mashtrojë neve ktheja mbrapa. Ngase mbretërit komunikojnë me njëri tjetrin, komunikojnë sundimtarët me njëri tjetrin me punën e rishfetit. Ajo hedije e ka emrin, po ajo rishfet është. Në shumicën e rasteve e ka emrin hedije, dhuratë, po ajo në realitet është rishfet. Dhe ata e shikojnë njëri tjetrin për çka ka nevojë. A ka nevojë për komplimente? A ka nevojë me e bo t'madh? A ka nevojë me i çu hedije diçka? A lakmon diçka domethënë pika e dobët e njeriut. Prandaj Allahu xhelle uala i paska zgjedh të dërgumt e vet. Njerëzit më të fuqishëm në dunja prej njerëzve, të dërgumt e Allahut kanë qenë zahida. Prandaj edhe Imam Shafiu rahimahullahu ka thonë, nëse dëshiron të bahesh njeriu më i mençur, mos lakmo në dunja. Po deshte formulën e mençurisë në dunja, mos lakmo në dunja. Po lakmove, aq sa njeriu lakmon në këtë dunja, aq ma shumë perde i ka para syve. Aq ma shumë që i lakmon senet e dunjas, madje edhe në emër të islamit o vëllezër. Ngase ndodh te njerëz, ca njerëz i dëshirojnë sendet në emër të islamit, thonë, për davet t'i kemë nja një milion, Allahu Akbar. Për davet t'i kemë nja dy milion Nja dy miliard t'i kemë për davet Për islam A po ta kishmi bo davet filan pasanikin Allahu akbar Sa mirë ish kon m'u pas udhëzu filani Ama Allahu e din mirë në zemrën tane për kan e ki qëllimin ti Edhe se ndonjë përqindi atje A e ki në zemrën tane Allahu xhelle uala e din mirë ti për kan e kije Njerëzt nuk e din Atëher Ndodhin kto sene Prandaj nevoja shumë e madhe vëllazër të shohim na muslimanët e parë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sahabët radhiyallahu anhum, disa ngjarje të shkurta, çfarë njerëz janë kanë sa i përket lakmisë së dunjos. Sa e kanë dashur dunjon ata? Prandaj vëllazër në dunja mundet dikush prej njerëzve mi pas principet krejt super. Tamam Principet e akides e të menhexhit e krejt tamam Ama dunjan s'ta doje rasul belije Vallahi dunjan me dash njeriu shumë është ma keq se me pi raki Dashuria ndaj dunjas E flakt lakmia e madhe ndaj dunjas është ma keq se me pi raki Rakijen me të pa dikush Katastrof Por dunjan me dash sot te njerëz është normale Me kon i dhan shumë mas dunjas, me lakmu shumë, me ja bo muhabetin shumë, te njerëz është shumë normale sot. Ajo është bela shumë e madhe. Ajo është një fri, e frikë shumë o vllezër, sepse dunjaja nuk ban me u dasht vetvetiu për dunjan, por dunjan nëse don me pas për dunjas, duhet me pas nijetin për me dhanë. Do të shofim se si muslimanët e parë, kanë pas teshat e arnume, ai ka dhanë ndoshta 70.000 ditë, 70.000 lira i ka dhanë ditë. A teshat e arnume i ka pas. Bukë e kripë ka hongër. Ka pas prej muslimanëve të parë, sepse e kanë ditë se çka është dunjaja. Andaj vëllazër, nëse don me ditë majën e mençurisë, këto janë maja e mençurisë. Nëse don me ditë majën e mençurisë, njerëzit më të mençur në dunja këto kanë qenë. Shumë prej rregullave njerëzit mafioz sot nëse dojnë me mësue mujnë me mësu te Sufjan eth-Theuri Wallahi nëse lexon njeriu sirën e atyre njerëzve prej kurthave që i kanë dit çka dojnë me u bo mbretrit para kohës i kanë dit vetëm kanë buzëqesh ata i kanë dit shumë mirë se si dojnë me i ble njerëzit e kanë dit shumë mirë se çka dëshirojnë njerëz prej tyre se ata dalngadal dalngadal dojnë, dojnë me të afrue prandaj Sulejmani alayhi salatu wasalam Një ditë prej ditëve ka kalue kah një person i cili e ka punu tokën. Dhe ka thonë ki bujku lekad utije alu Dawud mulken adhima. Familja e Dawudit e ka një sundim të madh. Dhe këto fjalë Allahu xhel-le ve ala ja ka dërgue Sulejmanit, sallallahu alejhi ve sellem, përmes erës. I ka ndëgju këto fjalë. Poshtë kanë tu punu. Sulejmani alejhi selam kanë tu fluturu me erën. E era ja ka sjell fjalët në veshin e vet. Dhe Sulejmani sallallahu alejhi ve sellem nezele, ka zbrit hatta atal harith derisa ka ardhur te njeriu që punon tokën. Shikoni vëllezër. Të dërgumt e Allahut. Nuk i kanë mat sendet vetëm kjo është haram apo halal. Se kjo halal e ka pas me thonë këtë fjalë. Nuk është haram. Sheriatikisht nuk është haram me thonë këtë fjalë. Por s'maten sendet vetëm me halal dhe haram. Ka sende që janë halal të bëjnë dam. Lakmia. Po ta ba sherrin, vëllezër. A ta ban kancerin? A e ta prish gjakin krejt? A e shtin varr? A e t'i le fëmijët jetima? Edhe mbet ti lakmu, edhe nuk të mushet mrendia dhe zbrastia që e ke mrenda, vetëm se përmes dheut. Prandaj nuk bën dobi kjo. I kanë mbet sytë në sundimin që ka dhon Allahu xhallahu ala Sulejmanit alayhi salatu wasalam. Dhe i ka thonë Pasha Allahun është më e mirë se ajo çka i ka dhon Allahu familjes së Daudit sallallahu alejhi ve sellem. Që kanë ditë me folë me shpendët e kafshët e era i ka bartë tregon çfarë teknologjie të madhe paskan pas ato njerëzit që sot ndoshta shejtani i ka rujt disa prej prej kurtheve dhe prej informatave të shkencës dhe në kohën e sotit zbulohen ato përmes masonëve që i bëjnë kurban shejtanit edhe ai u a jep disa informata dhe i zbulojnë ato disa sende në kohën e sotit që vshirë me mrri at kohën e Sulejmanit alayhi salatu wasalam. Në teknologji, edhe në sundim që ka pas. Por se ja ka dhon Allahu xhelalu ala por nuk nuk ka pas shpresë n'ta. As që ka lakmu n'ta. As që ka lakmu n'ata. Andaj është kthye da Sulejmani alayhi salatu wasalam është kthye me këshillu kët bujkun që punon tokën, qe kët tok që e ban ti fiton hallallin ti. Dhe një subhanallah që me ta pranu Allahu, vallahi është më mirë. Shumë se ajo që i ka dhon Allahu Daudit sallallahu alaihi wasallam paramendoni vëllazën në haram nëse shpreson ti. Paramendoni nëse shpreson në sundimin e masonëve sot. Që s'është as sa llomi i thonit të Sulejmanit alaihi salatu wasalam. Paramendoni nëse shpreson dikush në sundimin e Rothschildave dhe tjerëve. Ai është sundim shumë i vogël. Kurgjo hiç s'kan prej dunjas ata. Kurgjo hiç s'kan prej dunjas ngase brengat që i kan ata jan brengat ma të mëdha në botë që i kan zullumin që e bejn është zullumi ma i madh dhe ska mundësi Allahu xhelalu ala me jav dhon andaj ka thon bujku edhhab Allahu hemmek i ka thon bujkut Allahu ta largoft brengën prej zemrës kema edhhabte hemmi E sikur që ma largove mu brengën. Ka, po ka, ka pas brengë. I ka thonë bujku, Allahu ta largo brengën. Dhe ja largon Allahu gjellë ala brengën njerëzve, me qatë që Allahu ta ka caktu. Prandaj, vëllëzër, në dunja duhet njeri mu knaqë me qatë që Allahu gjellë ala ta ka, ta ka caktu. Po ashtu, i tillë ka qenë edhe Musa, alayhi salatu wasallam. I tillë ka qenë edhe Isa, sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë i njohur për këshillat që u ka dhon njerëzve. Thesari i njeriut. Kur njeriu e ban një vepër që Allahu është i kënaqur me ata dhe Allahu ta ban kabul. Allahu nëse ta ban kabul, kjo është kenzi, kjo është thesari më i mirë i besimtarit. Dhe u ka thon beni Israilve, Isa sallallahu alaihi wasallam, "Tahawanu bid-dunya", nënçmoni këtë dunja. Tahun alaikum, u nënshtrohet dunjaja juve wa ahinu dunja tukramu alikum ul-akhira nënçmoni këtë botë do të bahet ma e ndershme për juve bota tjetër dhe i ka thonë Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, A nuk e lut ti Allahun? Shikoni, shikoi mbretnit e Persijës, e të romakëve, kanë shumë. Ka thonë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, O Omer, ata janë njerëzit që Allahu ua ka ngut të mirat në këtë dunja. Ata janë njerëzit që Allahu ua ka ngut të mirat në këtë dunja. E ka ardh nga Aisha radhiyallahu anha thot, familja e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem nuk është ngije dy ditë me radhë me bukë të theknës. Jo t'grunit. Dy ditë me radhë nuk ka pas bukë të theknës. E ka ardh nga Aisha radhiyallahu anha se tre muj kanë shkue në shpijen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam zarmi s'është kall. S'është përgatit kurgja. Tre muj kanë kalue, një hanë ka shkue, tjetra dhe tjetra dhe në familjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk është kall zarmi. Dhe ngjarje të shumta që tregon Ibn Mesudi, thotë nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka fjet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hasër dhe i janë ba disa vija në trupin e vet. Dhe i kanë thanë, o i dërgumi i Allahut, "Lo ittakhadta ittakhadna laka wita'an." Në po të kishim marrë një shtrat tyje, ka thënë ma li ue lid dunya, ka thënë sallallahu alaihi wasallam, "Çka më takon mua dhe dunjas? Ma ana fi dunya illa ka rakibin istadhal." Nuk më takon mua kjo dunja, ngase unë në këtë dunja jam sikur një person Kut, a sa me, sa me majt barkun. Bane ushqimin tem qaq, sa me majt barkun. Dhe kjo është prej mençurisë që ka pasë sallallahu aleyhi wa sallam dhe prej bindjes te Allahu xhelle wa ala. Dhe raste të shumta që nuk na premton koha me tregu këtu për Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam me tre harna të mëdhoja Omer ibn Khattabin duke qenë khalif i muslimanëve mes shpatullave tre harna të mëdhoja të kepta në kohën e hilafetit dhe të ngjita njana përmi tjetrën. Shkosta, shkos një herë, edhe një herë, edhe një herë. Omer ibn Khattabi radhiyallahu an, nga i cili janë frigue romakët, nga i cili janë frigue persianët, të cilin o vëllezër edhe sot na e shajnë dhe mallkojnë persianët rafidhit na e mallkojnë namaz Omer ibn Khattabin nga i cili kanë pas frikë ato njerëz edhe me këtë me këto vepra vëllezër ka pas menzile te Allahu xhalla ala ka pas vend te Allahu subhanahu wa taala dhe këto kjo sire kjo jetë dhe kjo mënyrë e jetës në këtë mënyrë që e ka pas halal o vëllezër ai ai ka mujt me, me pas tesha të mira ngase mendojn disa fukaha disa fukaha të sotshëm Ashabu s-Suffa në xhaminë e Muhamedit alejhi salatu wassalam vëllazër në Medinë kanë pa kanë qenë disa prej ensarëve dhe muhaxhirëve të cilët nuk kanë pas shtëpi. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk kanë pas shtëpi me ndejt përlofshit. Paramendo vëllazër, jo ma shumë. Nuk kanë pas shpija. As nuk kanë pas çka me ngran. Në xhami kanë ndejt e kanë msu hifz Kur'anin. Dhe kanë mësuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I ka dasht shumë Muhamedi alejhi salatu wassalam. Dhe kur ka qenë i unt Në këtë mënyrë o vëllezër, ky Islam sot ka ardh përmes njerëzve të cilët pas kanë hek shumë, pas kanë vujt shumë, pas kanë qenë të untë shumë, por kanë qëndruar në rrugën e Allahu xhallahu ala. Andaj o vëllezër dijeni se luksuzi dhe dhënia pas dunjas, mirësitë e dunjas e bëjnë njeriun edhe më nevojtar. E bëjnë njeriun çdo herë që vjen një, një gjë e re. Prej teknologjisë edhe të mirave të dunjas që njeriu të jetë i untë, ngase untësia është në sy o vëllazër. Uria te njeriu është në sy, vallahi nuk është në gojë. Uria është në sy. Sa më shumë çka sheh njeriu dhe ndëgjon, sa më kureshtar është, sa më shumë i duhen informata dhe sa më shumë dëshiron i pasë ato sene. Tjerët s'kanë mundësi m'u largue, fa khashitu, thot Ebu Bekri, u frigova që mos të m'godet mu dunjaja, fa dhalike alladhi abkani, kjo më qiti me kajt, o vëllëzër. Halal është vëllazër me pi ujë me, me mjaltë, nuk ka haram ajo. Super është ajo. Por se ata janë frigue dhe prej seneve që janë halal. Andaj o vëllazër, neve duhet me kriju një farë lloj rezerve. Një farë lloj rezerve. Në jetën tonë, Së paku ta shijojna ndonjëherë se si është njeriu m'u frigu prej halalit. Për haram s'bahet muhabet. Ata janë frigu prej halalit. Janë frigu prej seneve të halalit që mos zënë vend në zemrat e veta. Mos zënë vend dunjaja në zemrat e vet. Sepse o vëllezër, kur shkëputet njeriu prej dunjas, Allahu xhelle ve ala ndonjëherë të jep kriza të ndryshme në dunja. Të shkëput, dhem. Dhem ajo, se është ngjitë. Kur të ngjitet ajo dhemb, andaj duhet të largohet njeriu. E si ka dëshirë njani me u përgatit me shku te Allahu? Sa ki dëshirë me vdek për momentin menjëherë? Asnjani. Me kanë që e din njeriu se si e ka punën te Allahu xhelle ala dëshiron me vdek menjëherë. Andaj kur beni Israilët i kanë thënë muslimanëve se neve jemi të dashur të Allahut dhe se Allahu do të na falë neve, ne jena banorët e xhenetit, ju të jeni në xhehenem krejt, fatamanna ul maut. Allah xhelalu ala u ka thanë, shpresoni me vdek ta shohna. A doni me vdek? Vdes. Edhe neve sa na vdiset o vëllazër. Sa na vdiset. Ajo tregon për ata se sa njeri ka përgatit nozullin e vet, sa njeri e ka përgatit xhenetin e vet. Sa e kemi përgatit? Kur njeri e ka shtëpinë e ndreqt, s'e ka karabina, po e ka ndreqt, super. Ftoft është tash, shkon në shtëpinë tande, nuk frigohesh. Por e ki shpijën pa dritare, pa lyme, pa nxet. Nuk shkohet n'at shpi. Edhe nëse është prej shpijave ma të mira, nuk shkohet n'at shpi. S'e ke përgatit shtëpinë tande. Andaj ka thonë, ilejke anni, largomu dhe ka fillu me qajt, prej kësaj. Nëse flasim për Omer ibn Khattabin, atë khalif të madh të muslimanëve, i cili ka jetuar jetë të vrashtë. Ushqimin s'e ka pas të mirë. Shedidun fi dhatillah, i fuqishëm në rrugën e Allahut. Juraqqa'u thawbe, i cili është vanu o vllazër në xhuma ndonjëherë tu e arnu teshën e vet. Radiallahu anhu wa arda. Khalifi e muslimanve, ai i cili, shteti i të cilit ka qenë i gjanë në mbi 10.000 kilometra, Radiallahu anhu wardah ditën e xhuma vanohet o vëllezër tue harnue teshat e veta vet tu i ke dhe dihet kur ka shku në Kuds me çliru Kudsin në librën që e kanë pas ata prej Allahu xhelleu ala që ju ka mbet e vërtet e kanë pas atje të shkrume se ka me i pas çkaq harna Omar ibn Khattabi Allahu xhelleu ala i ka ngrit to njerzi me çato harna o vëllazër. Allahu xhelleu ala i ka ngrit to njerzi me çato që s'e kanë dasht dunjanë. Kan hik prej asaj dhe Allahu xhelleu ala ka dhan shumë prej t'mirave. Dhe e shkrume ka qenë e gravume në unazën që ka pas Omar ibn Khattabi radhiyallahu anhu, "Kafa bil maut wa'idhan ya Omar." Mjafton për këshillus vdekja o Omer. Mjafton për këshillues të vërtetë vdekja o Omer dhe Omer ibn Khattabi o vëllezër ka qenë ai i cili gjatë natës ka qenë domaçini i muslimanëve, ka qenë familjari i muslimanëve, ka qenë udhëheqësi i muslimanëve nuk ka fjet. Kur tjert kanë fjet, Omeri s'ka fjet. Dhe prej ditës që është ba halif, s'ka pas gjumë të Omer ibn Khattabi. Dhe gjatë natës ai kishte mshu vetes. për gajlet që i ka pas për muslimant dhe ka thonë në kohën e khilafetit la jehillu li min mali Allah nuk um lejot mu prej pasurisë s'Allahut illa hulletan vetëm se dy pjesë të teshave të poshtmen edhe të lartmen gjatë vitit hulletun fi sajfi një gjatë verës e një gjatë dimrit wa kutu ehli ka rajulin min kurejsh e ushqimi i familjes time do të jetë sikur njoni prej besimtarëve të kurejshve. Lejse bi aghnahum, jo ma i, ma i pasuri. Thumma ana rajulun min al-muslimin, pastaj unë jam njëri prej muslimanëve. Prandaj vëllazër, na kanë ardhur neve lajme shumë interesante nga Omar ibn Khattabi radiallahu anhu ardha për ushqimin që ka hangër, për teshat që i ka bajt, për zuhdin që ka pas, sa që në vitin e thatësijës, ku Omar ibn Khattabi s'i ka pre dy durt e muslimanëve kan vjedh ka pas prej muslimanëve që kan vjedh e nuk kan pas çka me hangër prej dyshimit që kan pas Omar ibn Khattabi s'i ka pre durt në atë vjet vëllazër nuk ka hangër Omar ibn Khattabi vetëm se buk e zejtin paramendo kurgjo s'ka shti n'gojë e vet një vjet Omar ibn Khattabi i është nxi lëkura i është nxi lëkura s'ka hangër kurgjo ni vjet ka thon nuk muj me hangër unë më shumë diçka se çka që ka hangër muslimanët Me lejen e Allahut për këtë pjesë do të mbajmë ders të veçantë. Se mendimi i personit të vetëm i shkatron popullin. I ka thënë in ja al khalifatu fi shiddatin qaumin sharaktahum. Nëse in ja al khalikatu, nëse njerëzit janë të unt dhe në, janë në uri, ti je bo shok me ata së bashku. Khalifja i muslimanëve. Kjo ka ndodhur kur ka qenë khalif i muslimanëve. Nëse flasim për Zuhdin e Aliut radhiyallahu an, ka qenë ai i cili ka thënë: "Oj dunja, të kum ba talak tre herë. Oj dunja, largohu prej mua. Shko gjej dikë tjetër, se të kum ba talak tre herë." Pra je nda prej mua përfundimisht. Asnjëherë Nuk mundesh me ma marrë zemrën time. Dhe ka thonë, dituria është më e mirë se pasuria. Dituria është ajo e cila të runë tyje. Dhe ka thonë, ndërsa pasurinë duhesh me e rujt, prandaj njeriu duhet me marrë dituri, para se me mledh pasuri. Dhe ka thonë, radi Allahu an, inni akhwafu ma akhafu ittiba el hawa, ma së shumti frigohem që ta pasoj epshin, wa tul el emel, dhe të kem sundimin, ka thonë, O ti djali jem, e kumë ndëgju pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yuhibbu al-abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Allahu e don robin i cili është që i ka frikë Allahut, i cili nuk ka nevojë për njerëzit dhe është i fshehur. Nuk kam nevojë për sundimin e njerëzve. Nëse flasim për Abdurrahman ibn Aufin. Abdurrahman ibn Aufi o vëllezër ka qenë një ndër sahabët më të pasur në Medinën e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e ka dëgjuar hadithin e Aishës radhiyallahu anha se të pasurit e muslimanëve do të hinë 500 vite në xhenet më vonë se fukarat e muslimanëve ka filluar me çajt. Kanë hi në Medinë 700 deve të mbushura me mall. 700 deve të mbushura me mall. Është dridhë Medinja. Ka thon kulluha fi sabilillah. Krejt në rrugën e Allahut. Merrni të gjitha në rrugën e Allahut. Një ditë prej ditëve ka agjërua. Dhe e kanë përgatitur ushqimin. E kanë përgatitur ushqimin. Ja kanë afruar, ka filluar me kajt. Dhe me dënes. Ka thonë e kum pas shok. Mus'ab ibn Umejrin, radijallahu anhu, dhe e kum pas shok Hamzën, radijallahu anhu, thot sa i përket Mus'abit, ka qenë djaloshi më i ndershëm, më i respektum në Mekë. Kur ka hec në një rrugë, era i ka ardhë rrugës me orë të tëra, dhe njerëz kur kanë kalu, kanë thonë, ktu ka kalu Mus'ab ibn Umejri, djali më i pasur në Mekë. Kur ka vdekë, thot Mus'ab ibn Umejri, atë ditë, kur ka vdekë, Thotë nuk ka lanë me veti kurgja, vetëm se një izar, një tesh. Kur e mlojshmi kokën, u zbuloshin kamt. Kur i mbulojshim kamt, u zbuloke koka, edhe morëm thotë prej barit idhkhir, ja mlum kamt. Ka fillu me kajt edhe ka largue ushqimin e vetë. Po ashtu edhe Hamza, radiallahu anhu. Pandaj, I ka thënë Allahut, O Allah, ma merr shpirtin para se me vdek Uthmani. O Allah, ma merr shpirtin para se me vdek Uthmani dhe ka vdek 6 ditë para se me vdek apo para se me vra Khawarijt Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kjo është zuhdi i vërtetë. Se zuhdi s'ka të bëjë vetëm me pasurinë, vëllazë. Por ka të bëjë edhe me postin, edhe me udhëheqësinë, edhe me emirllëkun, edhe me ata të jesh i pari ti. Edhe të kesh dëshirë të përmendesh edhe kështu me radh. Zuhdi n'këto sende është bile më i vështirë se në çështjen e pasurisë, kështu që Po ashtu e ka fshi emrin e vet prej udhëheqësisë së muslimanëve. Nëse flasim për Eba Ubejd ibn Jarrah, ai i cili ka qenë sekretar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fol sa dush. Që Omar ibn Khattabi ka thënë, po të kish qenë gjallë, Eba Ubejd ibn Jarrah tash ja kish dhënë besën m'u bo halif i muslimanëve. Po të kish qenë gjallë, tash Eba Ubejd ibn Jarrah ja kish dhënë besën m'u bo halif i muslimanëve. Pse o vëllazër? Ngase Ebu Ubejdi bin Xherrah është sprovu prej Omer ibn Khattabit, ja ka çue katër mijë dirhem, katër mijë lira të argjendit dhe katërqind lira tjera të arit. Dhe i ka thonë shërbëtorit të vet, shko përcille çka ka me bë. Kur i kanë ardhur tollat, menjëherë ja ka dhënë grues vet dhe shërbëtorëve, shpërndaj krejt. As një dinar nuk i ka mbet. As një dinar nuk i ka mbet. Eba Ubejde ibn Xherrah. Pastaj kur ka shku me vizitu në Sham, Eba Ubejde ibn Xherrahun, Omer ibn Khattabi, radhiyallahu an, është taku njerë me njerëzit, ka fol me ata dhe mbrapa i ka thon, shkojna në shpijen tane. Ka thon o halife, s'ka nevojë me shkue në shpijen time. Ka thon jo, jo, kena me shkue. Omer ibn Khattabi e ka ditë pse do me shkue. Omer ibn Khattabi e ka ditë pse do me shkue dhe e ka ditë se çfarë njeri ka zgjedh. Kur ka shku në shtëpinë e vet vllazër, s'ka pas në shpijen e vet kurgjo hiç. S'ka pas në shtëpinë e vet kurgjo hiç. Një copë buk e vogël o kon anash, një mashtrape e vogël, një sahan. Kurgjo ma shumë nuk ka pas dhe ka thonë Omer ibn Khattabi për këta deshta me ardh në shpijen tane. Për këtë deshe me ardhë në shpinë tane Dhe i ka thonë Ebu Ubejde bin Xherrah Po a nuk të thash Se ki me i shtrydhë sytë, sytë tu Të më shikon mue S'ka kurgja në shtëpinë time Dhe ka fillu me qajtë Dhe kanë qa së bashku me ata Një kohë t'gjatë në shtëpinë e tij Po ashtu, kështu ka qenë edhe nana e besimtarëve. Aisha radiallahu anha që tregohet për Aishen radiallahu anha nga Urve se raejtuha taksimu sebine elfa Në mbramje nuk i ka pas asnjë dirhem dhe i ka thonë robëresha apo shërbëtorja Efela shtrejte lena minhu lehmen bi dirhem A nuk pate mundësim për një dirhem me na ble pak mish? Ka thonë me m'pas përmen kishmi ble. Ka harru radiallahu anha. Ky ka qenë zuhdi i Aishës radiallahu anha dhe kështu kanë qenë o vlëzër sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tabiinët në të ardhmen inshallah do të përmendim ndër se tjera për zuhdin që kanë pas edhe sahabët tjerë edhe tabiin tjerë edhe gratë e muslimanëve çfarë zahida kanë qenë në këtë mënyrë vëllazër ata e kanë përfitu zemrat e njerëzve në këtë mënyrë faris persiant edhe romakt edhe tjerë berbert edhe popuj tjerë e kanë kuptu se këto njerëz nuk janë për dunja as nuk e dojnë sundimin e dunjas por këto njerëz e dojnë sheriatin e Allahut këto njerëz e dojnë rizallëkun e Allahut këto njerëz e dojnë rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe